Carmela Mackenna Subercasó, Estis chilia componistino, filino de uno de la plei potenza y familioi de la elito de la chef urbo Santiago, que al membro de aristocrata familio si ricevi zorgan privatan educadon pri musico pentrado cae y lingvoi. Si studis pianon con la fama itala instruisto Bindo Paoli, professoro ce la Nazia Conservatorio. Ce li Carmela Macchenna compreni sian propran musican talenton cae treinigis en la maestrado de sia instrumento quio instigis sin distri familia in vesperoin en quio partoprenis grava i ciliai intellectuloi. Carmela Macena getsigis cun la diplomato Enrique Cuevas Vardolin. Do, la paro devis voyagi cae logi en multai malsamai locoi en Sudamerico cae Europo. Dum sci arrestado en la grand urbo Valdivia, quie sia edzo estis la urbestro, si laboris kiel pian presentisto cae organizanto de concertoi. Tie si preparis recitalon profite de la orfeia domo, ocase de cio si presentis Wagneran cae Beethovenan repertuaron. Estis en tiu epoco, ciam si scribis sian unuan vercon, al ciu sequis nur paro da pliei sporadai exerzoi. Estis nur du iardecoi poste, ciam si estis prescau quindec iara, che si comensis sian plei gravan componan laboron. En 1926, si cae sia etso advenis en Berlinon, cie ili logis gis la sequa iardeco. Tie, Carmela Mackenna studis private cul la pianisto cae componisto Conran Ansorge cae la musicologo Hans Mersmann. Ce ili, si profundigis sian sion pri la nun tempa Europa avantgarda musico, principe tiui de germanai maestroi, quio contrastis cum la itala cae franza trainado cium si aciris en Cilio. Si comensis verci per malgrandai ciambrei pezzoi, ciel sonatoi, sonatoi cae preludoi por violono, vocio cae piano. Poste, motivigita de Mersman, si completigis la piano concerton, quiu estis premierita la sequan en Germanio cae Cilio sequis en orchestra formato la componajoi du malgrandai pezzoi por orchestro cae triopo por violono, violoncello cae piano, premieritai en Cilio en 1975 cae 1944 respective. Carmela McKenna creis vastan gamon da vergoi, inclusive de solo dai piano, chambra musico, corus musico, orquestra musico, cae cantoi con textoi en la germana, la hispana, la angla, la latina cae la franza, usante poesion de Pablo Neruda, Paul Verlaine y y y verkintoi. La musico de Mackenna atingis critican renomon ciam si gainis duan locon en la Frankfurta Sacra Musica Concurso per sia meso por mixita a capella coruso. Lao la musicologino Raquel Bustos, sia stilo reflectas la intereso in de sia tempo principe expresionismon cae nov classicismon, cae donas que estis miro quiam la publico rimarchis que mal antau la mal longa nomo Tso Makenna, quio aperis en la programmeroi, estis virino. Inter la contribuo de Makenna al nazia musico, bustos indicas que si estis la unua chilia componisto qui musiquis textoin de Pablo Neruda. Si faris sur la versoi de la decquina poemo de amo al la famiga libro de Neruda du dec poemoi de amo cae canto de malespero. Si estis premierita en Berlino cae presentita unua foie en Cilio en 1983. La esploristino Camila Osés, diras que la productado de Mackenna por vocho Caipiano estas vigla cae inspira, tractante malsama en lingüen cae music stiloin. Sia leder memoras la popol canto cantoin de Schubert, dum du canto, sonas pli expresionisme, cum pli granda tona liberezo. cae cromatismo, cae pli sendependai piam partoi.